Die Sonne und der Mond laufen nach Berechnung, die stiellosen Pflanzen und die Bäume werfen sich nieder. Den Himmel hat er emporgehoben und die Waage aufgestellt, damit ihr beim Wägen nicht das Maß überschreitet. Und messt das Gewicht in Gerechtigkeit und gebt beim Wägen nicht weniger. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان und die Erde hat er für die Geschöpfe angelegt. Auf ihr gibt es Früchte, Palmen mit Fruchthüllen und Korn mit Halmen und duftende Pflanzen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen. Und er hat die Djinn aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?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 Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Er hat den beiden Meeren freien Lauf gelassen. Sie treffen aufeinander. Zwischen ihnen ist aber ein trennendes Hindernis, dass sie ihre Grenzen nicht überschreiten. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Aus ihnen beiden kommen Perlen und Korallen hervor. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Und sein sind auch die hochgebauten auf dem Meer fahrenden Schiffe, wie Berge. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?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 Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Ihn bittet, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Wir werden uns euch widmen, ihr beiden Schwerlastenden. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان O ihr Gesellschaft der Djinn und der Menschen, wenn ihr aus den Bezirken der Himmel und der Erde hinausdringen könnt, so dringt doch heraus. Ihr werdet nicht herausdringen, außer mit einer Ermächtigung. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Gegen euch beide wird eine rauchlose Feuerflamme und Kupfer gesandt werden. So werdet ihr euch selbst nicht helfen können. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?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 Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? An jenem Tag nun werden nach ihrer Sünde weder Mensch noch Djinn gefragt. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Die Übeltäter werden an ihrem Merkmal erkannt werden und dann an den Stirnlocken und an den Füßen ergriffen.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 Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Die beide Zweige haben. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin sind zwei Quellen, die fließen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin gibt es von jeder Frucht zwei Arten. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Sie werden sich auf Ruhebetten lehnen, deren Futter aus schwerem Brokat sind und die Ernte der beiden Gärten hängt herab. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Darin sind weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, die vor ihnen weder Mensch noch Djinn berührt haben. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Als wären sie Rubine und Korallen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Ist der Lohn des Guten nicht ebenfalls das Gute? Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?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 Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Dicht bewachsene. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin sind zwei sprudelnde Quellen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin sind Früchte und Palmen und Granatäpfel. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin sind gute, schöne, weibliche Wesen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Huris, die in den Zelten zurückgezogen leben. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Die vor ihnen weder Mensch noch Djinn berührt haben. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Sie lehnen sich auf grünen Decken und schönen Teppichen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Segensreich ist der Name deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre.